pastaj na hap horizonte të reja, si dhe sjelljeve, veprave e gjesteve tona u jep një kuptim të ri. Në përgjithësi jetës sonë i dhuron një cilësi dhe kualitet, ndërsa shpirtit i ofron edhe i fal një fisnikrim dhe kënaqësi. Në të vërtetë, sjellja e bukur është në vetvete art dhe për ta aplikuar sa më mirë këtë art nevojitet një mjeshtri të cilën ne do të mundohemi që gjatë shoqërimit tonë së bashku ta perfeksionojmë dhe ta, ta mësojmë sa më mirë. Për ta përkthyer këtë art dhe këtë mjeshtri në praktikë, s'ka dyshim se nevojitet një gatishmëri në rrafshin individual dhe në atë kolektiv. Kjo gatishmëri edhe suksesi në kryerjen e këtij projekti do të na e mundësojë një të arritur të madhe. Dhe ajo është që të bëhemi të dashur dhe të pranuar tek Allahu dhe te njerëzit. Të jesh i dashur dhe i pranuar në këto dy rrafshe dhe në këto dy linja, s'ka dyshim se është një e arritur shumë e madhe, një e arritur e jashtëzakonshme, të cilën shumë njerëz ndoshta nuk dinë as ta ëndrrojnë dhe as ta dëshirojnë, ndërsa disa syresh atë e kanë vetëm ëndërr nga pamundësia e tyre për të gjetur rrugën edhe mundësinë e realizimit të këtij projekti. Ai që praktikën e vet e stolis me mirësjellje, do të arrijë të bëhet i pranuar dhe jeta dhe vepra e tij vërtet do të ketë kuptim. Jetësimi i synimit për të qenë i pranuar dhe i dashur tek të gjithë, posaçërisht tek Allahu dhe te njerëzit, s'ka dyshim se është një arritur, është një arritur e madhe dhe këtë do të kemi mundësi ta realizojmë nëse vazhdojmë të shoqërohemi së bashku. Kjo është mundësia që na e ofron emisioni Arti i Mirësjelljes, andaj qëndroni me këtë emision dhe mos u ndani prej tij. Takimi i sotëm ka të bëjë me vlerën e etikës dhe mirësjelljes në Islam. Kemi folur në të kaluarën se përsosmëria e etikës është një aspekt prej aspekteve të misionit islam, respektivisht një prej detyrave me të cilat është dërguar dhe ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili në hadithin e tij të mirënjohur thotë kam ardhur që të përsos dhe të grumbulloj në një vend normat e etikës dhe të mirësjelljes. Në anën tjetër, citatet e ndryshme kuranore, si dhe ato të haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që e dëshmojnë një gjë të tillë dhe e promovojnë atë janë të shumta, madje të panumërta. Prej këtij hadithi kuptojmë se mirësjellja është pjesë e pandashme e besimit dhe kur ajo arrin kulminacionin e bukurisë, kur ajo arrin kulminacionin e estetikës, paralelisht me të ngritet edhe imani dhe ai bëhet i plotë. Një prej objektivave të revelatës hyjnore, pa dyshim është fisnikërimi i shpirtit dhe ngritja e tij në shkallë dhe nivele të larta. Kjo arrihet duke e pastruar ate nga ëndjet e pavenda, nga epshet që nuk duhet t'i ketë shpirti i muslimanit, nga dëshirat e errëta, si dhe nga të gjitha veset të cilat e dëmtojnë dhe e pengojnë fis fisnikërimin e shpirtit dhe ngritjen e tij në gradë të larta. Kur njeriu arrin ta fisnikrojë shpirtin e tij, ai edukohet deri në atë masë saqë sjellja e tij e mirë me njerëzit bëhet parakusht për një adhurim cilësor të suksesshëm, të mirë, të sinqertë dhe të pranuar ndaj Allahut krijuesit të gjithësisë. Dhe këtu padyshim se vije në shprehje lidhja shumë e ngushtë në mes raporteve që duhet të ketë muslimani me krijuesin e gjithësisë dhe raporteve që duhet të ketë me krijesat, me njerëzit dhe gjallesat tjera. Rëndësia e mirësjelljes vihet re nga shumë aspekte. Një prej atyre aspekteve është ana teorike që e bën promovimin e një rëndësie të kësaj natyre. S'ka dyshim se kemi shumë ajete të cilat na e bëjnë të ditur dhe të qartë se me të vërtetë Allahu i ka dhanë rëndësi të veçantë mirësjelljes para se t'i jep rëndësi gjërave tjera të cilat gjithsesi janë të nevojshme dhe janë të rëndësishme për jetën e njeriut. Fisnikërimi i shpirtit, pastrimi i tij, edukimi dhe mbarvajtja e aktivitetit të njeriut me mirësjellje, është një gjë edhe është një obligim të cilën njeriu duhet ta realizojë para se të fillojë me kërkimin e diturisë, që do të thotë se para se të merret me njohjen e gjërave me të cilat ballafaqohet me nevojën e një për njohjen e tyre gjatë jetës së tij, ai duhet të fillojë të pastrojë shpirtin e tij, ta fisnikërojë atë dhe të pajiset me një sjellje të nivelit të lartë. Allahu i madhëruar thotë në surën El-Bekare ajeti 151 Ky ajet ndodhet në surën Ali Imran, që është sureja vijuese pas surës El Bekare, dhe kuptimi i këtij ajeti është, Allahu u dhuroi shumë begati besimtarve, kur nga mesi i tyre dërgoi një të dërguar, i cili ka për detyrë, respektivisht kishte për detyrë, që atyre t'ua citojë argumentet e Allahut, ata t'i njoftojë me, me fjalët e Allahut, ndërsa praktikisht Ue juallimuhumul kitabe uel hikme, ai është Allahu i cili në mesin e një populli analfabet, një populli që nuk dinte shkrim lexim, zgjodhi një të dërguar i cili kishte për detyrë që ata t'i njohtojë me Zotin, që atyre t'ua citojë fjalët e Zotit duke i edukuar ata, duke i pajisur dhe i mësuar si të pajisen me mirësjellje të mirëfilltë, e pastaj atyre t'ua mësojë edhe librin dhe urtësinë. Këto ajete në mënyrë shumë domethënëse dhe shumë simbolike përmendin renditjen e misionit të ardhjes së të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem. Dhe ai mision mund të definohet në tri gjëra kryesore. E para që ata, respektivisht njerëzit, të cilëve u drejtohet i dërguari i Allahut, t'i njoftojë me Allahun. Respektivisht këtë do ta bëjë, këtë do ta bëjë duke ua cituar atyre fjalët e Allahut. Pastaj menjëherë, kur vihet në praktikë misioni i tij, ai ka të bëjë me fisnikërimin e shpirtave të tyre, respektivisht me edukimin e tyre, me mësimin duke i mësuar ata si të pajisen me mirësjellje në mënyrë të veçantë. Pastaj vjen ana teorike dhe mësime tjera më të detajizuara që kanë të bëjnë lidhur me obligimet e ndryshme, qofshin ato të natyrës së adhurimit apo të natyrës së ibadetit apo edhe të aspekteve tjera juridike. Procesi i edukimit dhe fisnikërimit të shpirtit s'ka dyshim se fillon edhe përfundon me një aksiomë të madhe, me një aksiomë shumë të rëndësishme, me një parim me të cilin dhe për të cilin duhet të jetojnë të gjithë njerëzit ngase prej fillimit qëllimi dhe objektivi kryesor i ekzistimit dhe krijimit të njerëzve ka qenë ky, ai është teuhidi, Njësimi i Allahut me bindje, me besim, me adhurim dhe me nënshtrim. Ky teuhid është thelbi dhe esenca e thirrjes së të gjithë pejgamberëve dhe është thelbi dhe esenca e të gjitha shpalljeve që kanë ardhur nga Allahu fuqiplotë. Megjithatë, ky e përcjell procesin e edukimit dhe procesin e fisnikërimit të sjelljeve të njerëzve prej fillimit e deri në fund. Në të vërtetë, Edukimi i paraprinë njohjes dhe procesi i edukimit i paraprinë arsimimit për arsye se edukimi është ai i cili njeriun e bën të aftë, ia mundëson atij aftësinë dhe mundësinë që ato gjëra të cilat i njeh të cilat i mëson, me të cilat njohtohet, t'i aplikojë në mënyrën më të mirë. Përderisa nuk kemi ndonjë garancë se vetëm njohuritë, respektivisht informatat që mund t'i ketë njeriu, mund të jenë të mjaftueshme që ai ato t'i aplikojë edhe t'i zbatojë në jetën e tij në mënyrë pozitive, ashtu si do të ketë dobi ai, por edhe rrethi në të cilin ai jeton. Asnjë prej ibadeteve dhe ritualeve të përcaktuara edhe të përshkruara nga Islami nuk është i zhveshur prej thelbit, esencës dhe kuptimit. Respektivisht, ky kuptim edhe kjo esencë do e mos do të reflektohet edhe në jetën e përditshme të atij që i kryen ato. Që do të thotë se nuk mund të hasim në Islam në një ibadet i cili thjesht kryhet në një aspekt ritual edhe nuk do të ketë ndonjë refleksion praktik në jetën në jetën e njeriut. Çdo veprim përmban në vete vlera morale, të cilat gjithsesi do të vijnë në shprehje edhe do të manifestohen në jetën e përditshme të atij që i kryen ato ibadete dhe ato rituale. Madje ato shenja do të bëhen aq të dukshme, saqë do të marrin natyrën dhe ngjyrën e shenjave identifikuese të atij personi, ngase Islami në të gjitha format e tij, në të gjitha aspektet e tij promovon vlera të këtilla dhe derisa njeriu e kryen një ibadet, ai gjithsesi duhet të reflektojë në sjelljen e tij, ashtu që Sjellja e tij të bëhet e atillë që lehtë do të identifikohet se kjo është sjellje e atij që fal namaz, kjo është sjellje e agjëruesit, kjo është sjellje e haxhiut, atij që e ka kryer dhe e kryen haxhin e kështu me radhë. Në çdo adhurim duhet gjithsesi të vijë në shprehje funksionimi i lidhjes paralele, respektivisht lidhjes duale, e ajo është lidhja e krijesës me krijuesin, dhe lidhja e krijesës me krijesat tjera, respektivisht njeriu të vijë në shprehje lidhja e tij me Allahun fuqiplotë dhe të vijë në shprehje lidhja e tij respektivisht funksionaliteti i lidhjes së tij me krijesat edhe me rrethin ku ai jeton. Shembuj të këtillë kemi namazin për të cilin Allahu i madhëruar thotë në surën Ankebut Inna salate tenha anil fahshai uel munker. Me të vërtetë, namazi ndalon, pengon prej veprave të këqija, prej veprave të ndyta dhe veprave të papranueshme. Kur e kemi parasysh në një kuptim të ngushtë, se namazi është një lidhje strikte në mes njeriut dhe Zotit, ai gjithsesi duhet të reflektojë edhe në rrafshin tjetër për arsye se është prej objektivave të namazit dhe synimeve të tij që ai ta pengojë njeriun prej veprave të këqija, prej veprave të ndyta dhe gjithë atyre veprave të cilat janë të papranueshme në jetën e tij. Kësisoj, ai i cili e fal namazin dhe namazi arrin të krijojë efekt në jetën e tij, ai do të identifikohet nëpërmjet sjelljeve dhe gjesteve të tija se ai është një prej falsëve të namazit. Përndryshe, përderisa namazi nuk e luan këtë rol në jetën e atij që falet, mund të themi me plot përgjegjësi se namazi i tij ka ndonjë defekt, ose në formë, ose në esencë, ose ai njeri nuk ka qenë sa duhet i sinqertë në kryerjen e namazit, ose nuk ka qenë prej atyre që e kanë kry namazin si duhet në aspektin, në aspektin formal. Një ndikim të këtillë e ka edhe zekati që është një prej shtyllave të islamit. Njeriu kur jep zekatin, s'ka dyshim se ai përveç se arrin të solidarizohet me të tjerët në kryerjen e këtij obligimi madhor islam, në realizimin e këtij objektivi islam, dhe në këtë formë ai solidarizohet me të tjerët, tregon humanizëm, u del në ndihmë nevojtarëve dhe atyre që kanë nevojë për ndihmën e tij. Ai praktikisht e shpreh edhe mirënjohjen e tij ndaj Allahut fuqiplotë për pasurinë që i ka dhënë. Mirëpo, këtu vjen në shprehje domosdoshmëria e të pajisurit me etikën e atij që e jep zekatin. E ajo është një parim shumë i thjeshtë, por Njëkohësisht shumë i rëndësishëm, ai parim është se ai njeri i cili bëhet solidar, ai njeri i cili tregon humanizëm, ai njeri i cili në forma të ndryshme u jep lëmosha dhe ndihma të tjerëve, në asnjë moment nuk duhet të tregohet i pasjellshëm. Në asnjë moment ai nuk guxon që të njëjtin veprim, edhe bamirësi që e ka bo, t'ua përmend të tjerëve duke i shqetësuar ata, ngase Allahu i gjithëfuqishëm përmendjen e bamirësisë, përmendjen e lëmoshave e ka quajtur shkatërrim të atyre, kur ka thonë, ja ejjuhe ledhina amenu, la tubtilu sadakatikum bil menni uel edha, o ju që keni besuar, mos i çoni poshtë lëmoshat tuaja, mos i shkatërroni ato duke ua përmendur njerëzve se kësisoj ne u dham, kësisoj ne u bom mirë e kështu me radhë, ngase në këtë formë ju do t'i shqetësoni ata nevojtarë edhe ata të cilve u keni bo mirë dhe Allahu doemos këtë lëmoshë nuk do ta pranojë dhe nuk do të shpërblej për te. Një prej vlerave elementare që ka promovuar Islami është edhe ndjenja e vëllazërisë, ndjenja e afërisë maksimale, të cilën Islami e nxit edhe e kultivon në mesin e njerëzve. Shembullin më të mirë praktik lidhur me këtë e kemi shembullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili me ardhjen e tij dhe emigrimin e tij prej Mekës në Medinë, ai Hapin e parë praktik që e ndërmori në këtë drejtim ishte që i vëllazëroi dy kategoritë kryesore të muslimanëve që ishin banor të Medinës, respektivisht ata që ishin banor autokton e që quhen ensarët apo ndihmtarët dhe ata cilët emigruan në Medinë dhe u quajtën, u quajtën muhaxhirë. I dërguar i Allahut i vëllazëroi këto dy kategori të njerëzve, duke e pas parasysh se kishte dallime në aspektin social dhe ekonomik në mes tyre. Ata që emigruan ishin akoma të huaj në një vend të huaj dhe të ri për ta në një ambient të ri për ta, ndërsa ata që ishin autokton dhe banor vendas, ata kishin shumë parametra për një jetë të rehatshme, kësisoj ai i vllazroi ata në mënyrë që ata ta ndinë veten sa ma afer njëni-tjetrit, të jenë sa më sa më solidar, sa më human dhe ta ndihmojnë njëri-tjetrin sa më tepër. Nuk ekziston vijë ndarëse në mes besimit, adhurimit, respektivisht pjesës rituale të fesë dhe rregullave të mirësjelljes dhe kodeksit etik. Në të vërtetë, asnjëri prej njerëzve nuk është në gjendje të vërejë se ku përfundon besimi dhe instruksionet që ipen rreth besimit, adhurimit e të ngjashme, e ku fillojnë rregullat e mirësjelljes. Ato kufi, ata kufinj dhe ato përfundimi, ato linja ndarse janë të pavretura për arsye se ato janë inekzistente. Në të vërtetë, shumë njerëz gabojnë kur orvaten me apo pa dashje, me apo pa qëllim, që me praktikën e tyne të bajnë një ndamje të këtillë. Respektivisht, hasim në praktikat e muslimanëve, nganjëherë se ata bëhen shumë të dëshmuar në rrafshin e ibadetit, janë shumë të mirë në besimet dhe bindjet e tyre, mirëpo hasim në ngecje në fushën e mirësjelljes. Kjo është për arsye se ata nuk e kanë kuptuar realitetin e Islamit dhe një gjë e tillë duhet të kuptohet drejt, për arsye se Islami është tërësia e përbërë prej bindjeve, prej adhurimit dhe formave të ndryshme të nënshtrimit që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me linjën vertikale, respektivisht lidhjen e njeriut me Allahun fuqiplotë, po gjithashtu përbëhet edhe prej pjesës së tretë dhe të pandashme të kësaj tërësie, e ajo është raportet që ka njeriu në rrafshin horizontal, respektivisht me krijesa tjera dhe me njerëzit në përgjithësi. Këtë ndarje nuk mund ta bëjë askush për arsye se islami në këtë formë edhe në këtë mënyrë është i pandashëm dhe çfarëdo tentative e qëllimshme apo e paqëllimshme për ta ndarë islamin në këtë mënyrë do të ishte një devijim prej kursit themelor edhe origjinal të islamit, po gjithashtu edhe do të ishte deformim në praktikën e njeriut qoftë ai individ apo pash, bashkësi, sikurse edhe mund ta hasim jo rrallë në sjelljet e njerëzve. Islami si i këtillë nxit në mirësjellje dhe promovon vlerat e larta të moralit dhe të sjelljes islame. Për këtë kemi shembuj dhe argumente të shumta. Po i, po i përmendim disa prej tyre. I dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem një herë është pyetur për një grua për të cilën i është thënë se ajo falet shumë, agjeron shumë, jep sadaka, e kështu me radhë, mirëpo e ka vetëm një të metë, i shqetëson fqinjët e saj me gjuhën e saj. Respektivisht, ajo është një mënyrë e devotshme dhe shumë aktive në ibadetin e saj dhe adhurimin e saj ndaj Allahut fuqiplotë, mirëpo nuk është e përmbajtur në aktivitetin e gjuhës së saj ndaj fqinjëve, kësisoj ajo i shqetëson ata duke i përgojuar, duke bartur fjalë, duke i ofenduar e kështu me radhë. Kur i është përshkruar gjendja e kësaj gruaje, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ajo grua nuk ka kurrfarë mirësie në te, ajo do të jetë prej banorëve të zjarrit. Në anën tjetër i është përmendur një grua tjetër, e cila në krahasim me rastin e parë, adhurimi dhe ritualet e saja kanë qenë shumë modeste. Ajo i ka falë pesë kohët e namazit, mirëpo namaz vullnetar nuk ka falur. E ka agjëru muajin e Ramazanit, Mirëpo përtej kësaj nuk ka vazhduar. Gjithashtu, edhe solidarizimi i saj me të tjerët është manifestuar në gjëra shumë të thjeshta dhe modeste që i ka dhënë në formë të lëmoshës. Megjithatë, ajo është përshkruar si një grua shumë e përmbajtur, si një grua shumë e sjellshme, si një grua shumë e moralshme dhe asnjëherë as fqinjët e as të tjerët nuk kanë dëgjuar prej saj ndonjë fjalë të keqe. Për këtë ka thënë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Kjo qenka grua e mirë dhe kjo do të futet në xhennet. Një rast tjetër kemi një njeri i cili ka qenë i pasur. Allahu i ka dhënë pasuri dhe ai atë e ka shfrytëzuar në mënyrë të mirë. Mirëpo, krahas kësaj ai asnjëherë nuk ka bërë ndonjë vepër të mirë. Vetëm një vepër e ka bërë të mirë. Ai prej pasurisë së vet u ka dhënë hua të tjerëve, kur ata kanë qenë ngusht, kur ata kanë qenë në situata të vështira, ai u, u ka huazuar të holla dhe i ka afatizuar ato duke u thënë se kurdo që të keni mundësi dhe të çliroheni, do t'i ktheni ato. Madje kur ka ardhur afati i mbledhjes së huave mbrapa, ai kur i ka dërguar shërbëtorët e vet u ka thënë: Shkoni Te filani se sot i ka ardhur afati i pagesës. Nëse ka mundësi të paguaj, merrni prej tij. Nëse nuk ka mundësi, ose shtyjeni afatin edhe për një kohë, ose nëse e vreni se me të vërtetë është në gjendje të vështirë, faljani, ndoshta Allahu do të na falë neve edhe do t'i tejkalojë të këqijat tona pa na marrë në pyetje për to. Kur ka vdek ai njeri, ka ardhë dita e gjykimit, sikurse përshkruhet në hadith, ka dalur para Allahut dhe Allahu e ka pyetur, o robi im, a ke bërë ndonjëherë në jetën tande ndonjë vepër të mirë? Ai tha, o zoti i gjithësisë, o krijuesi im, nuk, ka bë, nuk kam bërë kurrnjëherë ndonjë vepër të mirë, përveçse prej asaj pasurie me të cilën ti më ke begatu edhe të cilën ti ma ke dhanë, u kam huazuar njerëzve që kanë qenë nevojtarë, dhe kur i kam dërguar shërbëtorët e mi, u kam thonë nëse i kanë merruani, nëse nuk kanë shtyni afatin ose shlyeni borxhin, ndoshta Allahu do t'i shlyejë mëkatet. Kët o Zoti im e ka bë, e kam bërë me shpresë se kur do të dal para teje, ti do të m'i shlyesh mëkatet dhe do ta tejkalosh gjendjen time në të mirë. Dhe me këtë rast i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëshmon në këtë hadith se Allahu e ka falur atë njeri dhe e ka shpërblyer me xhennet. Një rast tjetër i shkëlqyeshëm është ai të cilin e përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith ku thotë Kam hyrë në xhennet dhe kam lex, kam dëgjuar një lexim shumë të këndshëm të Kuranit, një këndim të bukur dhe magjepsës. Pyeta, kush është ky zëri i cili po dëgjohet kaq i bukur edhe kaq përvetësues. Më thanë, ky është zëri i Harithe ibn Nu'manit. I dërguari i Allahut e bëri vetëm një koment, tha, kedhalikumul birr, kedhalikumul birr, kësisoj shpërblehet bamirësia, kësisoj shpërblehet bamirësia. Kur hetojmë në biografinë e këtij personi që është përmendur si banor i xhennetit dhe të cilin e ka dëgjuar i dërguari i Allahut duke kënduar Kur'an në xhennet, e vërejmë se ka qenë i potencuar, ka qenë shumë i veçantë në sjelljen dhe bamirësinë e tij ndaj nanës së tij dhe kësisoj Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem po e komenton privilegjin e tij dhe shpërblimin e tij se e ka arritur ate në saje të bamirësisë dhe mirësjelljes së tij me nënën e vet. Bamirësia dhe mirësjellja nuk përfundon vetëm me njerëzit. Respektivisht ajo që Islami na nxit neve nuk është që të sillemi mirë vetëm me njerëzit, të sillemi mirë vetëm me njëri-tjetrin. Mirëpo, Islami promovon vlera akoma më të shkëlqyeshme. Ai nxit edhe insiston që njerëzit të sillen mirë edhe me krijesat tjera të Allahut fuqiplotë, të sillen mirë edhe me kafshët. Në dy hadithe të ndryshme përmendet se një njeri duke hecur rrugës e ka kapur një etje e madhe. Pastaj duke kërkuar ujë ka hasur në një pus të thellë, në të cilin ka zbrit edhe ka pirë derisa është ngopur. Pas daljes nga pusi, ka hasur në një qen të cilin e ka pa se po e lëpin dheun nga etja e madhe. Këtij i është kujtuar dhe ka thonë, ky qen qenka i etur dhe qenka në të njëjtën gjendje sikurse isha unë para se të zbrisja në pus dhe të pija. Pastaj zbriti e mbushi këpucën e tij me ujë, u ngjit edhe i dha qenit derisa edhe ai u ngop, thotë i dërguari i Allahut, në këtë formë Allahu tregoi mirënjohje ndaj tij për veprën e bërë dhe e shpërbleu me xhennet. Rast të ngjashëm kemi edhe me rastin që e përshkruan i dërguari i Allahut për umetet dhe popujt e mëhershëm, thotë ka qenë një prostitutë prej Benu Israilve, e cila njëherë ka zbrit në një pus dhe ka pi, pas daljes nga pusi e ka pa një qen të etur në një gjendje të mjerueshme, thotë ka zbrit në pus. E ka mbush këpucën e saj. Pastaj për t'u ngjitur nuk ka mundur ta mbajë me duart e saj, por e ka kap me gojën e saj dhe është ngjitur me duar deri në sipërfaqe lart, i ka dhënë qenit të pijë, dhe me këtë rast Allahu ia ka falë mëkatet që gjithsesi nuk kanë qenë të lehta, nuk kanë qenë të thjeshta, ka qenë prostitucion, por gjithë ato Allahu ia ka falë për arsye se i dha të pijë një krijese të Allahut, u tregua e mëshirshme dhe e sjellshme me një krijesë prej krijesave të Allahut, andaj Allahu assesi nuk lejon edhe nuk toleron që dikush të jetë më i mëshirshëm se ai. Derisa krijesa u tregua e mëshirshme ndaj krijesës, Allahu u tregua i mëshirshëm ndaj të dyve duke ua falur mëkatet dhe duke i shpërblyer me xhennet. Kemi edhe raste të cilat ndoshta duken se nuk janë gjithaq të këndshme, ndoshta duken se janë kërcënuese. Megjithatë, këto edhe një herë e dëshmojnë mrekullinë e sjelljes islame të cilën e promovon Islami dhe me të cilën duhet të pajisen të gjithë ithtarët e Islamit. Tregon i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se një femër ka hyrë në xhehenem për arsye se e ka pasur një mace të cilën e ka mbajtur të ngujuar dhe të mbyllur, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, as nuk e ka lënë të dalë që vetë të ushqehet ajo mace, e as nuk e ka ushqyer kjo vetë, e ka mbajtur të atillë derisa ajo ka ngordhur, për këtë arsye Allahu i madhëruar do ta ndëshkojë atë grua me xhehenem. Këta ishin disa shembuj praktik se si Islami promovon vlera, se si shpërblehen njerëzit e mirë dhe si ne të tjerët që i dëgjojmë këto raste stimulohemi që edhe ne të pajisemi me sjellje të mirë, edhe ne të bëhemi të mirësjellshëm. Përndryshe, në aspektin teorik, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem ka dhonë shumë udhëzime edhe ka, ka nxit shumë në çdo virtyt i cili mund të llogaritet si pjesë respektivisht si katror i cili e përbën mozaikun e mirësjelljes. Po e përmendim vetëm një për të ilustruar si shembull. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka promovuar shumë dhe ka nxitur shumë në virtytin e butësisë, në atë mënyrë që nuk shpërblen për vrazhdësi dhe në atë mënyrë dhe sasi saqë nuk shpërblen për ndonjë gjë tjetër, që do të thotë se Allahu shpërblen në mënyrë shumë të veçantë për virtytin e butësisë. Në anën tjetër, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la yakunu ar-rifqu fi shay'in illa zanah wala yunza'u min shay'in illa shanah butësia çdo gjë e stolis dhe çdo gjë prej cilës mungon butësia ajo gjë është e shëmtuar E gjithë kjo teori s'do mend se është e mrekullueshme, por nëse kjo teori vie ndesh me praktikën, atëherë s'ka dyshim se ajo shëndrohet në barrë dhe përgjegjësi. Cila është mënyra më e mirë se si t'i përkthejmë fjalët tona në vepra, se si ta shëndrojmë teorinë tonë në praktikë, se si gjithë këto hadithe që i dëgjuam të pajisemi me virtytet që burojnë prej tyre. Në anën tjetër, cila është rruga se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shembujt që i dha edhe praktikisht mund të na shërbejnë neve në praktikën tonë të përditshme, si u edukuan njerëzit gjeneratat e para të muslimanëve me këtë udhëzim. Për këto dhe disa gjëra tjera do të njoftohemi pas një pushimi të shkurtër pasi të kthehemi. Andaj qëndroni me ne. Të respektuar shikues, ja ku jemi sërish së bashku në pjesën e mbetur të emisionit. Në këtë pjesë do të flasim për disa shembuj nga jeta praktike e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, respektivisht do të njihemi si ai në mënyrën më të mirë praktikisht dha shembull se si duhet të jetë mirësjellja. Nuk është çudi kur hasim në sjellje të mirë nga i dërguari i Allahut për arsye se jo rastësisht ai ka qenë i zgjedhuri i Allahut dhe këtë për ta fituar këtë epitet doemos ai do të duhej të ishte shembullor edhe në sjelljen e tij, edhe në gjestet e tija, edhe në virtytet e tija. Teorikisht, është pyetur Aishja radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me një pyetje interesante. Cili ishte morali, cili cila ishte etika, cili ishte kodeksi i mirësjelljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Dhe ajo e dha një përgjigje shumë të shkurtë, të qartë, të thjeshtë, mirëpo njëkohësisht shumë domethënëse. Ajo tha morali i tij ishte Kur'ani. Kjo do të thotë se nëse don të njihesh si është sjellur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej ka e ka gjetur frymëzimin e tij për një sjellje të atillë, të atillë shembullore. Lexoje Kur'anin dhe do të hasësh në përgjigjen e duhur. Në anën tjetër, krejt çka ka të shkruar në Kur'an, të gjitha urdhrat, të gjitha ndalesat, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë respektuesi më i madh i tyre. Praktikisht Sjellja e tij me të vërtetë ka qenë shumë mbresëlënëse e në raste jo të rralla edhe pushtuese për ata të cilët kanë bashkëjetuar me të, ata të cilët e kanë pa, madje të këtillë kanë qenë edhe të afërmit, edhe të largëtit, edhe miqtë, edhe armiqtë. Transmetohet në mënyrë autentike se sa herë që njerëzit i shkaktonin atij shqetësime, qoftë kur e luftonin, qoftë kur e lëndonin shpirtërisht apo fizikisht, Ai e ka pasur zakon të thoshte Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Zoti im, fale dhe mëshiroje popullin tim se ata nuk dinë. Do të thotë kjo ishte zemërgjerësia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai e komentonte dhe e justifikonte edhe armikun e tij, madje atë më të vrazhdin, se ai është duke bërë një gjest të këtillë për arsye se nuk është duke ditur. u ngritën në kambë të revoltuar nga një sjellje e këtillë që erdhi prej atij beduini ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i cili e kishte në dorë pushtetin, e kishte në dorë autoritetin, e posedonte forcën, e kishte vendimin Në asnjë mënyrë nuk iu hakmor atij gjesti të pamatur të atij beduini, por buzëqeshi dhe iu drejtua njërit prej bashkëndenjësve të vet, i tha i jepni këtij beduini aq sa ka nevojë për ta ushqyer veten dhe familjen e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ishte shumë zemërgjerë edhe kur njerëzit e kundërshtonin. Madje edhe në rastet më kritike, në rastet më interesante, kur ndodhi marrëveshja e Hudejbijes, u ngrit i revoltuar Omer ibnul Hattabi, Allahu qoftë i kënaqur me te. Dhe ai shprehu në një farë mënyre revoltë dhe pakënaqësi me rrjedhën e situatës. Normal, ai i revoltuar harroi se ato vendime është duke i ndërmarrë njeriu i cili është i garantuar që të mos gabojë, njeriu i cili është i dirigjuar me shpallje, ai ishte i dërguar i Allahut, pejgamberi i Zotit dhe gjithsesi vendimet e tija do të ishin të qëlluara. Mirëpo, Omerit në shikim të parë iu duk se rrjedha e situatës ishte e pafavorshme për muslimanët, andaj shprehi revoltë dhe protestë. Megjithatë, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem u soll aq butë me te, edhe pse ishte udhëheqësi dhe komandanti suprem, u soll aq butë me te, saqë edhe vetë Omerin e bindi se qëndrimi i tij respektivisht i vetë Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem ishte i saktë dhe prej kësaj sjellje edhe vetë Omeri mësoi kësisoj, pasi që më vonë ai u bë udhëheqësi i muslimanëve, mësoi paraprakisht kishte mësuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se si duhet të sillej me njerëzit. Një herë erdhi një njeri tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të kërkuar një borxh të cilin më herët ia kishte marrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkesën që ai e bëri ishte jo korrekte. Kështu që disa që ishin prezent u revoltuan dhe iu drejtuan atij njeriu. Si nuk e ke parasysh se me kënd je duke folur, si nuk je i sjellshëm ndaj të dërguarit të Allahut, Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u tha atyre, pse nuk po pozicionoheni në favor të atij i cili ka të drejtë? Pse po pozicionoheni në favorin tim kur njeriu nuk ka ardhur për tjetër gjë përveç se për të kërkuar hakun e vet? Andaj urdhëroi që t'i paguhet borxhi atij, edhe pse vet nuk kishte, por kërkoi prej dikujt që ishte prezent a do të m'huazosh kaq e kaq që t'ia kthej borxhin, edhe me këtë rast tha, nuk do të ketë sukses e as bereqet një shoqëri në të cilën i dobëti nuk e merr hakun e vet pa u shtypur dhe pa u persekutuar. Gjithashtu edhe muslimanët e parë, respektivisht muslimanët gjatë historisë, të inspiruar dhe të udhëhequr nga udhëzimet e këtilla, edhe ata kanë dhanë shembuj brilant se si duhet të jetë sjellja e muslimanit. Po e përmendi vetëm një shembull. Ibrahim ibn Edhemi ishte një prej njerëzve të devotshëm, të dëshmuar, shumë të ditur të gjeneratave të hershme të muslimanëve. Një herë ai duke ecur rrugës u takua me një ushtar dhe ai ushtari e pyeti: "Ku është vendbanimi?" Ku është qyteti? Ibrahim ibn Edhemi bëri me dorë kah varrezat, tha ja ku është vendbanimi. Ai ushtari duke menduar se ky po tallet me të, e goditi në kokë dhe ia shqeu kokën. Më vonë erdhën disa njerëz dhe e qortuan ushtarin duke i thënë, a e ke parasysh kënd e ke goditur? Ky është dijetari dhe i devotshmi i njohur Ibrahim ibn Edhemi. Dhe ai ushtari menjëherë erdhi t'i kërkojë falje, Por Ibrahim, Ibrahim ibn Edhemi i tha, unë e lus Allahun që ty të falë. Dhe në atë moment kur ti më godite, akoma pa ardhur të kërkosh falje, unë kam filluar të bëj dua për ty. Për arsye se, duke e pas parasysh se unë prej teje përfitova, pavarësisht pse ajo ishte goditje, po unë do të shpërblehem për durimin tim, nuk kisha dëshirë që edhe ti të mos përfitosh prej meje Andaj unë e luta Allahun për mirëqenien tande në këtë botë edhe në botën tjetër. Cila është rruga ma e mirë që të bëhemi të sjellshëm? S'ka dyshim se rruga ma e mirë ka të bëjë me anën e brendshme të njeriut, po edhe me anën e jashtme. Ka të bëjë me bindjet, ndjenjat dhe besimin e tij, po ka të bëjë edhe me rrethin në të cilin ai jeton. Një prej faktorëve shumë të rëndësishëm, madje të rëndësisë vendimtare për t'u përmirësuar sjellja e tij dhe për t'u shndërruar në mirësjellje, është shoqërimi i tij me njerëz të mirë. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "El mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Njeriu do të jetë në fenë Po gjithsesi edhe në sjelljen e mikut të tij, edhe shokut të tij me cilin shoqërohet, do të përfitojë prej sjelljes së tij, andaj çdonjëri prej juve le të shikojë se me kënd po shoqërohet. Dhe s'ka dyshim se ashtu sikurse është thënë në urtësinë tonë popullore, rrushi duke e pa rrushin piqet, ashtu edhe njeriu duke u shoqëruar me tjetrin përfiton prej sjelljeve të tij, andaj çdonjëri prej neve duhet të zgjedhë shokë të mirë. Madje nëse është e mundur dhe nëse situata ia lejon një gjë të këtillë, duhet të, të zgjedhë për t'u shoqëruar njerëz më të mirë sesa është vetë, se në këtë mënyrë do të përfitojë prej sjelljes së tyre. Pastaj, Duhet vazhdimisht kërkuar lutje dhe ndihmë prej Allahut, që Allahu të na ndihmojë që sjelljet tona të përmirësohen dhe shpirti ynë të fisnikërohet. Në anën tjetër, duhet të ketë njeriu vullnet të fortë për përmirësim, ngase gjithmonë njeriu ka çka të përmirësojë në jetën e tij, por ai do të arrijë të vazhdojë të hecë në këtë proces suksesshëm vetëm nëse ka vullnet të fortë. Në anën tjetër, duhet të tregojë vetmohim, duke hjekur dorë nga andjet dhe epshet, posaçërisht nga ato të cilat kanë anim kah e mbrapshta, kah, kanë anim kah e errëta dhe kah e keqja. Dhe në përgjithësi, çelësi i suksesit në këtë drejtim është përmirësimi i bindjeve dhe i besimit. Njeriu duhet të udhëheqet nga besimi dhe nga bindjet e tij, duhet ta parandjejë vazhdimisht edhe ta ketë parasysh vazhdimisht se ekziston dita e gjykimit, se do të dalë para Allahut dhe se ai Allah ai është Zoti i tij, i cili dëshiron prej robërve të vet që të kenë sjellje të mirë me të tjerët. Ekziston dita e gjykimit kur do të përballemi me rezultatet dhe pasojat e veprave tona, andaj çdonjëri prej neve duhet të dëshirojë që ato rezultate të jenë të mira dhe pozitive. Të nderuar shikues, fjalë pas fjali dhe çast pas çasti takimit tonë të kësaj radhe i erdhi fundi. Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju lë në përkujdesjen dhe emanetin e Allahut. Ju falënderoj për vëmendjen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.